اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Apa hukum memakai surban bagi yang bukan ustadz? Nabi memasuki kota Makkah Al-Mukarramah dari kota Madinah Wa ala ra'sihi imamatun sauda. Nabi memakai sorban berwarna hitam Wa ala ra'sihi imamatun sauda. Itu hadis pertama Hadis kedua Nabi mengambil air Dibasahkannya tangannya Lalu kami Nabi membuka sorbannya dua versi. Pertama, walam yang put imamatahu. Nabi tak membuka sorbannya. Dia usap saja tepi sorban. Apa pelajaran dari sini? Pertama, Nabi pernah berwudu tanpa membuka sorban. Tapi kena rambutnya sedikit. Yang kedua, bawa sorban dia sorban pakai sorban. Nabi solat pakai sorban. Maka sorban sunnah. Baik ustaz maupun tak ustaz. Jadi kadang orang, kamu kenapa pakai sorban? Kamu kan bukan habib. Kamu kan bukan. Para habaib memakai sorban, Habib Ali Al-Jufri Habib Omar bin Hafiz memakai sorban maka uh, pakai sorban Ustaz tak pakai sorban saya kalau pas lagi di Arab saya pakai sorban di sini saya tak pakai sorban tengok keadaan pakai sorban sunnah baik jangan ejek kawan pakai sorban orang kita ni kalau ada orang pakai sorban senyum-senyum dia ngejek kalau ada orang celana pendek santai saja dia ini tak betul kalau kain itu dipakai di bawah namanya izar. Kalau kain itu dipakai di atas di tengkuk namanya burdah. Kalau dililitkan di kepala namanya imamah. Kalau disungkupkan seperti kerudung namanya ghutrah. Empat kain. Diikatkan di bawah namanya izar. Diletakkan di bahu namanya burdah. Diletakkan di kepala melilit namanya imamah, sorban. ditutupkan seperti kerudung namanya wutrah orang Arab Saudi pakai wutrah orang Yaman pakai imamah orang Indonesia ditentu lalu diletakkan jadi itu namanya serpet Assalamualaikum Ustaz Insya Allah tanggal 12 November saya akan menghadap menghadapi tes KPK di Medan. Saya mohon doa dari Ustaz dan jamaah supaya bisa dilancarkan. Nanti di akhir majelis kita baca Al-Fatihah, bertawassul kepada Allah, mohon supaya saudara kita yang rajin pengajian bisa memperjuangkan yang baik-baik, kita doakan. Lalu kemudian yang meninggal dunia dicurahkan rahmat ampunan, yang sakit diberikan kesembuhan. Apa yang dimaksud menjadikan hawa nafsu sebagai ilah? Apa manittaqadha ilahu Ada orang-orang yang menjadikan Tuhan nafsunya sebagai Tuhan. Allah itu suruh larang Suruh solat, larang zina Suruh puasa, larang khawar Suruh zikir, larang mungkar Suruh larangnya apa? Allah Apa makna Allah Dijadikannya hawa nafsunya sebagai Tuhan Suruh larangnya bukan Allah Suruh larangnya hawa nafsu Begini kata hawa nafsu Ikut Begini kata hawa nafsu Ikut makanya datang orang menjumpai Nabi. Ya Rasulullah, ya. Apa makna orang kafir menjadikan pendetanya sebagai Tuhan? Arbabam min dunillah. Jangan kalian jadikan pendeta-pendeta kalian sebagai Tuhan selain Allah. Apa maksudnya pendetanya dijadikannya Tuhan? Apa kata pendetanya? Itu kata dia. Lakukan, lakukannya. Jangan, jangan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan tidak mengikutkan Al-Quran tapi memperturunkan hawa nafsu ketika imam membaca Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah apakah kita juga ikut mereka kalau kita baca takbir tak masalah andai kita tak baca takbir pun tak masalah tapi yang paling penting takbiratul ihram karena itu rukun solat Allahu Akbar adapun yang lain sunnah takbiratul ihram ini banyak orang tak pernah tulis orang pun tidak. Masbuk, lambat, begitu menengok imam rukuk, langsung dia rukuk. Allahu Akbar. Itu takbir intikal. Takbir itu dua. Pertama takbir tuli haram. Habis itu baru takbir intikal. Takbir intikal, takbir berpindah gerakan. Takbir tuli haram dulu. Allahu Akbar. Baru takbir intikal. Ada pun takbir yang lain, sunnah. Ketika imam menyebut, Sami Allahu liman hamidah makmum mengucapkan Rabbana lakal ham Hanafi Maliki Hambali Hanafi Maliki Hambali tiga mazhab makmum mengucapkan Rabbana lakal ham tapi mazhab syafi'i makmum tetap mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal ham tiga bacaan Rabbana lakal ham dua Rabbana walakal ham tiga Allahumma rabbana lakal ham baca buku saya tujuh-tujuh tanya jawab salat sudah saya bahas tentang itu berapa banyak takaran sedekah bagi orang yang berkecukupan rezeki zakat ada standarnya dua setengah persen dari 85 gram kalau dia padi gandum 5% potong biaya operasional irigasi kalau kita ada hujan 10% Adapun masalah sodakoh maka ibadah sunat terserahlah mau bersedekah berapa. Saya alhamdulillah istiqomah Ustaz dari tahun 80 sudah bersedekah berapa? 2000 perak. Itu bukan istiqomah, itu namanya bakhil merokap. Maka perbaiki diri bersedekah. Banyak makhluk-makhluk unik syukur terima kasih. Saya ketemu dengan jamaah Bapak bayar zakat berapa? Saya bayar zakat Pak Ustadz 10 persen. Dari gaji saya 300 juta sebulan pendapatan saya, saya keluarkan 10 persen. Ini true story, kisah nyata, jamaah kita. Saya bilang cara Bapak ini salah. Ini Bapak ini salah. Karena Bapak perlu mengeluarkan hanya 2,5 persen. Kalau 300 juta, berarti zakatnya 2 juta, 7 juta setengah. 100 juta, 2 juta setengah. 300 juta, 7 juta setengah. Bapak keluar 10% sampai 30 juta. Kenapa Bapak keluarkan 10%? Ya bisa lah hitung. Jawab dia begini. Masa petani di sawah yang kena panas, kena lumpur 10%. Saya duduk di ruang ber AC pakai mobil kok 2,5%. Berarti tak adil. Uh, unik sekali cara dia begitu. Kalau begitu yang Bapak keluarkan 7 juta setengah itu sebagai zakat, sisanya itu sebagai sodakoh makhluk begini tapi unik seumur hidup saya baru sekali aja jumpa bagus orang yang yang satu lagi bapak berapa bayar zakat saya zakat kalau setahun saya keluarkan 25 juta pak ustaz oh, banyak sekali sampai 25 juta pendapatannya berapa 300 juta itu 7 juta setengah kalau 25 juta itu 1 miliar 100 juta 2, 2 juta setengah satu miliar baru 25 juta kenapa bapak keluarkan 25 juta saya keluarkan 25 juta mau saya pancing mudah-mudahan tahun depan satu miliar mau dipancing ya Allah dengan rezeki bagus bolehkah kita mendoakan orang kafir supaya dia diberi hidayah oleh Pak Ustaz doa untuk orang kafir dua. ketika Nabi dilempar pakai batu pecah pelipisnya mengalir darahnya apa doa dia Allahumma di qawmi fa'innahum la ya'lamun Ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka karena mereka tak tahu Riwayat satu Tapi riwayat dua Apa kata Nabi? Allahumma satu bulan dia baca doa kunut nazilah Allahumma an bani ri'il Allahumma an zakwan Allahumma al'an usayyah laknatlah bani ri'il laknatlah zakwan laknatlah bani usayyah tiga suku yang membunuh da'i Nabi mengirim Ustaz Na'i ke desa tertinggal Tiba-tiba di tengah kampung perjalanan dibunuh Sampai laporan ke Nabi Ya Rasulullah meninggal Na'i yang kau kirim Nabi berdoa selama satu bulan kunut nazilah Yang kita baca tadi kunut subuh Kunut itu ada tiga Kunut subuh, kunut nazilah, kunut witir Kunut subuh, kunut nazilah, kunut witir Kunut subuh, tiap subuh terus mazhab syafi'i Kunut nazilah sebulan Nabi angkat tangan Allah malahan Bani Rehel Allah malahan Usayah Allah malahan Zakwan adalah Bani Re'el Kenapa pada saat tadi dia tak minta maknanya Tengok analisanya Ketika pelipis dia yang pecah Bibir dia yang pecah Gigi dia yang patah Dia minta orang dapat hidayah Tapi ketika orang lain yang dibunuh Dia minta orang itu dilaknat Beda dengan kita Kalau kita, kalau kita yang patah baru kita minta laknat Nabi dah Oleh sebab itu maka ada kalanya laknat. Saat Islam diremehkan, dilecehkan, minta hidayah atau minta laknat? Minta laknat. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an sebut namanya. Ustaz, apa maksud dari tayamum menggunakan permukaan bumi? Dalam hal ini menggunakan batu kah? Fatayammamu sa'idan tayyiban. Bertayamumlah kamu dengan Beda mazhab Syafi'i dengan Maliki. Saya tinggal di Maroko, Maroko itu Maliki. Kalau Syafi'i mesti ada debunya. Tanah, pasir ada debunya, tepuk sekali, pukul, tiup. Usapkan ke wajah. Tepuk sekali lagi, tiup. Debu dibagi tiga. Satu, dua, tiga. Yang ini untuk bagian bawah. Yang ini untuk bagian dalam. Yang ini untuk bagian sini dua sah, tidak pakai kumur-kumur coba dimasukkan ke mulut nah, pertanyaannya apakah pakai batu bisa Pak Ustaz mazhab syafi'i tak bisa mazhab syafi'i harus ada debunya kalau dipukul begini bagaimana cara debu ketika dipukul saat matahari panas terik pukul nampak debunya naik kalau maliki tidak pakai batu pun bisa karena mereka menafsirkan sa'i dan tayyiba batu termasuk makanya bapak ibu nanti kalau pergi jalan-jalan ke Maroko ke masjid di depan samudra Atlantik masjid Hasan II dibangun oleh Raja Hasan II di situ ada batu setiap masjid ada batu saya pertama kali masuk ini aliran apa Maroko ini ada batu pas musim dingin baru saya paham setiap mereka masuk ke dalam diusapnya batu diusapnya lagi oh mereka tayamum pakai batu Ini eh, bisa sholatlah eh, solatlah kami sama ibu-ibu KBRI Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ustaz kami mau sholat di uh, Tarawih di Masjid Hasan II Casablanca, ibu kota Maroko. Selesai sholat tarawih pulang ibu-ibu ini nanya, Pak Ustaz ya, tadi di sebelah saya ada ibu-ibu perempuan, terus setiap mau sholat dia keluarkan batu gilingan bulan. Terus mau sholat diusapnya batu itu. Aliran apa ini? Oh, itu dia tayamum bu. Tapi tayamum pakai debu. Mazhab Syafi'i harus ada debunya. Mazhab Maliki batu pun bisa. Satu, satu tayamum untuk satu solat. Satu tayamum satu kali solat. Jadi selesai dia salam tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusafnya batu itu. Ah, ha, ini ibu ni heran. Ini aliran mazhab batu gilingan begitu. Ustaz bagaimana menghadapi saudara muslim dalam segala sesuatu gerakan amalan lalu bertanya, dalilnya apa? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Sedangkan dia bertanya kepada orang yang tak hafal pula dalil. Masalah kurban download 33 tanya jawab kurban. Asal dia bertanya, aku ah, buka. Tunggu sebentar, buka buku dulu. Masalah sholat 77 tanya jawab sholat. Masalah puasa 30 fatwa sebutkan Ramadan. Masalah umum, masalah talqin mayat, masalah baca Quran di atas kubur, masalah kenduri mati. 37 masalah kuburan. Itu empat buku yang saya tulis itu, itu semua pertanyaan insya Allah tak akan meleset, tak akan keluar daripada itu. Kalau rajin bacanya kasih dia. Kalau tidak fotokopi kasih sama dia. Kau yang selalu nanya-nanya nanya-nanya, ah, ini sumpah kan kubur. Insya Allah ada dalil-dalilnya situ saya tak menyalahkan dia bagus karena saya sendiri pun selalu mengajarkan bapak ibu jamaah kalau nanti tak ustaz macam-macam tanya angkat tangan pak ustaz jangan tersinggung ya tadi itu dalilnya apa mencerdaskan umat ini karena kita pun berhadapan dengan orang yang kadang-kadang mengajarkan siapa yang baca ini baca ini baca ini masuk surga siapa yang mengirimkan ini kepada kawannya 10 akan turun 10 rahmat siapa yang tidak mau share 10 kepada temannya akan turun 10 rahmat hadisnya sahih riwayat siapa pokoknya tulis saja itu pun menyesatkan tak betul berapa hari dibolehkan bagi musafir melakukan solat jamak qasar 4 hari 4 malam tidak dihitung hari berangkat saya nanti jam 4 sore ke Jakarta maka saya boleh jamak qasar dari mulai maghrib nanti malam maghrib ke isya jamak qasar subuh jangan pula dibuat satu rakaat zuhur sama asar boleh 4 hari 4 malam berangkat saya hari Ahad, Senin, berangkat saya hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Boleh empat hari, empat malam. Tapi Nabi Pak Ustaz, 18 hari. Nabi 19 hari waktu di Makkah tahun ke-8. Terus dia puasa. Nabi tak tahu pulangnya kapan. Maka siapa yang berangkat tak tahu pulangnya kapan, tiketnya open. Ada urusan ke Jakarta mau jumpa menteri. Menteri tak balik-balik, keliling. Maka selama dia urusan itu dia jamak pasar terus ini tentang masalah kalau tahu pulangnya. Tahu pulangnya kapan? 4 hari 4 malam. Tak tahu pulangnya kapan? Terus. Ah, kalau gitu saya open kerja lah tiket saya bawa Oh, tak bisa begitu. Allah tahu. Mana ada umat tuas bisu bisi nafsu. Allah tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Jamak solat jamak saja. Pilih dua. Kalau jamak saja, tidak pakai kosong. Zuhur ditarik ke asar, jamak takhir, zuhur empat, asar empat. Zuhur ditarik, zuhur asar ditarik ke zuhur jamak taklim Zuhurnya empat asarnya empat Itu namanya jamak saja. Ada kosor saja. solatnya tetap di waktu zuhur tapi dua rakaat. Asarnya di waktu asar dua rakaat. Ini namanya kosor saja. Tapi kalau saya jamak kosor. Zuhur saya tarik ke asar atau asar saya tarik ke zuhur. Zuhur dua rakaat, asar dua rakaat. Itu namanya jamak kosor. Tiga cara. Zuhur jamak saja, kosor saja, atau jamak kosong. Ada yang lebih ringan dari itu lagi, Pak Ustaz? Tak ada lagi. Yang tahu lagi. Bagaimana cara pelaksanaan sholat jamak asar pada saat sholat Jumat, Pak Ustaz? Hanafi, Maliki, Syafi'i, saya ulang tiga. Hanafi, Maliki, Syafi'i, boleh menjamak Jumat dengan asar. Sedangkan Hambali tidak boleh. Nanti kalau bertanya bapak ke ulama-ulama, ustaz-ustaz tamat dari Saudi Arabia, boleh tak jamak Jumat? Oh, jamak Jumat tak boleh jamak. Syekh Ibn Husaymin mengatakan tak boleh Jumat jamak. Saya tengok, Syekh Ibn Husaymin mengatakan, Ustaz pekan baru mengatakan tak boleh jamak Jumat dengan asar. Ustaz ni dari mana dapat? Dari Syekh Ibn Husaymin. Ibn Husaymin dapat dari mana? Dari mazhab Hambali. Orang Arab Saudi mazhabnya Hambali ternyata dalam mazhab Hambali Jumat tak boleh dijamak dengan asar. Tapi mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi boleh. Apa yang menjadi titik perbedaan? Menurut mazhab Hambali, Jumat itu ibadah tersendiri. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, Jumat itu pengganti zuhur. Kalau zuhur bisa dijamak, maka penggantinya pun bisa. Oleh sebab itu, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa dijelaskan, Jumhur ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i boleh menjamak solat Jumat. Di mana caranya? Solat Jumat, misalnya sampai ke bandara, pas solat Jumat, mau berangkat pesawat, solat Jumat dia, ya, itu dia asar, asar dua rakaat, jamak kosor, jamak takdim dengan Jumat. Jumatnya tetap normal, habis Jumat itu dia jamak kosor dua rakaat. Apakah benar ada hadis mengatakan siapa yang melaksanakan solat sunat qabliyah dia zuhur masing-masing empat rakaat maka diharamkan dia masuk neraka? Sahih. Tapi bukan sunat muakkad. Yang sunat muakkad itu 12 rakaat. Man shalla isnatay an salata rakaat. Siapa yang solat 12 rakaat? Beliau mi wal laila. Sehari semalam dunia ada ubin nabi itu fi Dibangunkan untuk dia satu rumah dalam surga. Kau Qabliyah zuhur dua rakaat. Kau Qabliyah zuhur empat rakaat. dia zuhur dua rakaat. Ba'diyah maghrib dua rakaat Ba'diyah isyak dua rakaat Itu yang mu'akad Adapun yang tidak mu'akad Qabliyah maghrib dua rakaat Qabliyah asar dua rakaat Qabliyah isyak dua rakaat Ditambah lagi yang tidak mu'akad Ba'diyah zuhur empat rekan Dua rekan satu salam Dua rekan satu salam Siapa yang solat empat rekan sebelum zuhur Empat rekan setelah zuhur Diselamatkan dari api neraka Tentu dengan tetap menjaga Tidak melakukan dosa besar Tidak syirik Menghindari dosa kecil Menjaga merubah Amal tambahan Bagus tapi tidak muakat. Sunat muakat, Sunat Sunat muakat lebih tinggi daripada sunat Bagaimana cara pelaksanaan solat hajat Adakah bacaan-bacaan khusus Adapun solat hajat 12 rakaat membaca sekian kali Kurwalah membaca ayat kursi sekian kali, hadisnya tak bisa dipakai. Apalagi itu membaca ayat ketika sujud. Tak boleh membaca ayat ketika sujud kecuali ayat itu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah dibaca waktu sujud boleh karena saat itu dia sebagai doa. Rabbi habli minas solihin dibaca waktu sujud boleh karena saat itu dia sebagai doa. Adapun ayat kulwallah wahad Allah somat ayat itu tinggi dibaca ketika sujud sujud itu rendah tak boleh Maka kalau ada nanti yang mengajarkan solat hajat dibaca ayat-ayat ayat-ayat waktu sujud tak boleh. Begitu kata Imam Syekh Antia Safar dalam fatwa Al Azhar. Adapun solat hajat yang diajarkannya dua rakaat. di sunnat al hajat rakaat ini. Lillahi ta'ala Maka itu boleh Begitu dalam fatwa Asyabaka al-Islamiyah Sedang saya tulis buku tentang itu Solat hajat uh, Yang dua rakaat Tanpa ada bacaan khusus Boleh jadi nanti kalau ada orang katakan bolehkah solat hajat, tengok dulu bagaimana tata cara pelaksanaannya dengan bacaan khusus, dengan jumlah rakaat khusus. Tak, tak kuat dalil. Tapi kalau dia buat dua rakaat, maka bisa dilaksanakan. Saya punya kebiasaan kalau dagangan saya terjual 10 persennya saya keluarkan zakat. Yang mana saya kirimkan ke ibu, mertua dan adik. Mana pula bisa berzakat ke mak? Saya mengisikan pulsa dari 10 persen hasil penjualan saya Tidak bisa memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi Saya kasih ke istri saya Istriku, ini belanja kita bulan ini sekaligus zakat abangmu Tidak bisa Itu namanya terlalu cerdas Sekali dayung buat tiga pulau terlampau Maka pemberian bapak ibu yang selama ini sudah beri kepada ibunya mertuanya Itu terhitung sebagai sodakoh Sodakoh untuk kerabat bagus Tak salah Tapi zakat tak bisa Binatang apa yang dianjurkan untuk dibunuh dalam Islam? Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam dalam salat. Hitam yang pertama kala jengking, hitam yang kedua ular. Apalagi yang kedua wazaf. Wazaf itu apa? Cicak. Disuruh bunuh cicak. Sahabat Nabi menggantungkan panah kecil di dinding. Masih ditanya, "Apa gantungan? Cicak." Apa kau gantungkan? Panah. Untuk apa? Bunuh cicak. Apa dosa cicak? Semua binatang ikut memadamkan api waktu Nabi uh, Ibrahim dibakar. Kecuali cicak. Cicak ikut mengkus-kungkus. Saking murkanya Allah Ta'ala, jangankan cicak yang dulu cucu-cucu cicak sekarang pun kena. Makanya ada tulisan, aku bukan muslim cicak. Ada judul tulisan dikirim ke saya, aku bukan muslim cicak. Apa isinya? Aku tak ingin jadi cicak. burung yang lain burung ikut membawa setetes dua tetes air memadamkan Nabi Ibrahim waktu ditanya eh burung kenapa kau bawa satu tetes air memangnya bisa padam aku bukan memadamkan tapi paling tidak di akhirat kalau aku ditanya apakah kau berperan memadamkan api Ibrahim ya tapi aku tak ingin jadi cicak bukan yang memadamkan malah ikut menembus supaya api itu besar dibunuh nah yang ketiga anjing anjing Ya, pernah bahkan ada satu bab khusus bab qatlul kilab, satu bab khusus membunuh anjing. Tapi bukan menyiksa. Yang pula disiksa hari ini potong kaki yang sebelah. Oh, dah. Kalau bunuh sekali, kalau mau dibunuh, bunuh sekali. Itu yang ada dari. Adapun yang lain tak ada. Dari. Ada masjid tempat saya tinggal dulunya minta sumbangan untuk bangun ruang musafir. Setelah selesai ruang musafir berubah fungsi jadi gudang tempat menyimpan peralatan. Berdosakah pengurus masjid karena hasil dari impak tidak boleh mengalihkan wakaf alih fungsi tak boleh. Mengalihkan wakaf alih fungsi kepada yang lebih rendah tak boleh. Tapi masjid di Kufah Irak itu di tengah pasar di tengah kota dialihkan oleh Umar bin Khattab itu dalil boleh mengalihkan masjid kalau lebih baik tengah pasar tak layak tempat solat lagi maka di tengah pasar itu dibuatkan pasar oleh Umar bin Khattab masjid itu dialihkan ke pinggir kota tapi lebih bagus bagus kalau dari dari ruang musafir menjadi gudang ingat ini wakaf wakaf ini tak boleh alih fungsi pengurus masjid hanya sebagai nazir nazir itu sebagai penanggung jawab wakaf kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT mengalihkan duit wakaf mengalihkan tanah wakaf mengalihkan rumah wakaf hati-hati Apa hukum orang minta sumbangan di jalan untuk bangun masjid? Hasilnya dari infak jamaah 30% diambil diberikan kepada yang minta. Haram. Dari mana dia dapat hukum 30%? Kalau zakat jelas, harta warisan jelas. 5, setengah, seperenam, sepertiga, seperlapan ada aturan dalam Quran 30% orang berwakaf itu untuk masjid tiba-tiba dia pakai maka ini alokasinya tak jelas maka kalau mau dia kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang mengambil dari jalan diambilkan dari zakat. Bisa. Zakatnya masuk mana? Asnaf fakir miskin. Inna masyarakatul fuqara wal masakin. Mungkin dia fakir miskin atau dari jatah amin. Ini bisa. Adapun dari sebagai uh, orang yang mengutip di jalan, maka dia tak bisa ambil itu. Apa hukumnya bagi orang yang ikut main kuda lumping sehingga mereka masuk roh setan? Orang yang ikut kuda lumping masuk dalam tujuh dosa besar. Ijtanimu as Al mubiqat. Jauhilah tujuh dosa besar. Yang pertama asyirk, syirik. Yang kedua as-sihru, sihir. Kuda lumping itu sihir, mengunyah. Ini kalau ada kuda lumping sini yang diminumnya bukan airnya, gula sini kunyahnya. Maka dia kenapa bisa begitu? Masuk jin ke dalam badan jin dimasukkan ke dalam badan. Buka surat Al-Jin juz 29. Fariqum jin ni ada sekelompok jin yang Nabi ya'udzuuna min al insi. Mereka minta perlindungan. Fariqum al insi sekelompok manusia yang Nabi min al jin ni Mereka minta perlindungan sebagian kelompok jin. Fazaduhum rahaqa. Mereka semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jin juz 29. Bagaimana dengan istri saudara perempuan kita yang berjalan keluar rumah tidak menggunakan hijab? Istri atau saudara perempuan? Istri saya, itu tanggung jawab saya. Sejak saya akan nikah, saya pegang tangan mertua saya, aku terima nikah si bulan dengan bulan dengan mahar sepakat sebentuk cincin emas tunai. Maka sampai mati dia tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Adik perempuan, Laki-laki sebagai suami punya tanggungjawab isteri, sebagai abang punya tanggungjawab adik, sebagai adik punya tanggungjawab kakak, sebagai paman punya tanggungjawab keponakan. Ingat, wali ada tiga, ayah, kakek ke atas, abang, adik ke samping, paman, pakcik, abang, ayah, adik, ayah. Saya punya adik laki-laki, adik laki-laki saya punya anak perempuan. Itu tanggungjawab saya, saya walinya. Kalau sampai saya tengok dia pakai celana sempit, pakai oh itu Somad itu pandai ceramah aja tu. Jangan-jangan adik perempuannya tak pakai jilbab. Saya sampaikan adik saya laki-laki tak ada perempuan. <laughs> Ah, anaknya jangan-jangan tak pakai jilbab. Anak saya namanya Mizian Haziq Abdillah. Laki-laki juga. Maka saya agak selamat sikit dalam masalah. Tapi keponakan saya perempuan. Keponakan saya harus pakai rok panjang. Harus pakai jilbab panjang. Tak boleh pakai rok pendek. Tak boleh pakai celana sempit. Masih kecil tapi saya suruh masalah dia marah sama saya tak apa-apa daripada saya diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala laki-laki yang membiarkan istrinya adiknya dayus la yadkhulul jannata dayus siapa itu ya Rasulullah allazi la yaghanu ala maharimihi orang yang tak ada rasa peduli kepada mahram bagaimana dengan istri yang telah dinasihati oleh suami agar menutupi aurat tapi si istri tidak mengindahkannya alasannya hanya keluar rumah tetangga saja dekat dan tidak dekat dekat dan tak jauh faizuhun wallati takhafuna nusuzahun istri-istri yang nusus melawan suami faizuhun kasih nasihat tak mempan nasihat wajruhun fil madajik di satu tempat tidur melawan wadribuhun pukul tak bisa pukul sekarang KDRT Bapak Azul Hakam Amin Ahli Hakam Amin Ahliya Panggil walinya Mediasi Nasihati Tak juga mempan Na'uzubillah Jatuh talak satu Karena kau melawan juga Apa boleh buat Kau jatuhkan talak satu Na'uzubillah Tapi itu alternatif terakhir Lima langkah dalam perjalanan Islam Perempuan yang melawan Bukan melawan urusan-urusan lain Bukan materi, bukan dunia Melawan dalam urusan akhirat ini Disebut dengan nusyus Nusyus Perempuan durhaka Bagaimana tip menasihati agar mau berpakaian syar'i? Didudukkan, jangan main sindir-sindir. Ini laki-laki takut nasihat dia sendiri sambil makan lontong. Nampaknya perempuan yang tak pergi jilbab ni masuk neraka. Betul dia tersinggung lawan. Biar aja, memang dia begini. Didudukkan dia, istriku. Aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah ngaji. Aku tak ingin di akhirat nanti aku ditarik masuk neraka jahat gara-gara kamu. Memang kita ini tak baik. Dulu kita pacaran, aku iblis kau setan. Tapi sekarang kita sudah balik ke jalan yang benar. Mau bawa ke mana hubungan kita ini? Ustaz, paman saya melarang ibu dan kakak ipar saya untuk belajar memperdalam ilmu agama. Paman pula melarang. Dilarang yang mengaji, tak boleh belajar fikir. Tujuannya hanya untuk menambah ilmu. Mereka belajar dengan ustaz yang mengerti dengan ilmu tersebut karena belajar dengan orang yang bukan muhrim mereka. Apakah benar sikap paman saya tersebut karena membatasi orang untuk belajar? Apakah berdosa kalau istri belajar dengan orang yang lebih tahu ilmu agama Sementara suami di rumah kurang begitu paham Bukankah Rasulullah sendiri menyuruh kita belajar Nikmatil nisa nisaul ansar Sebaik-baik perempuan adalah perempuan ansar Kenapa? La yastahyayna ayat tafakahna fiddin Mereka tak malu-malu belajar agama Nabi mengajarkan bahkan perempuan minta izin kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami malu kalau satu majlis sama laki-laki. Banyak masalah-masalah perempuan kami malu bertanya depan laki-laki. Bolehkah kami buatkan majlis khusus? Nabi membuatkan majlis khusus perempuan. Maka buat majlis khusus dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Perempuan bertanya, Ustaz Mawardi menjawab masalah pikir-pikir perempuan. Malu dengan oh, Ustaz, panggil Ustazah. Ustazah Tuti, Ustazah Fulana, Ustazah Fulana. Duduk tak ada alasan tak mahram Malu jauh Pakai tirai Atau pakai ha, Ini banyak alasan Jangan Ini tak betul Pahaman ini Belum tuntas lagi kajinya Mungkin dia baru mengaji 2-3 kaji jadi. Belum titik lagi Belum putus lagi kaji Maka perempuan tidak diharap. Yang tak boleh itu Ustaz Cabul Ustaz Cabul mengajar bersuci Haa Mungkin dia dia trauma ada ustaz yang uh, buka di situ. Ustaz Cabul Riau enter langsung nampak gambar. Buat di Google tu Ustaz Cabul Riau. aduh Ustaz Cabul pernah ditangkap polisi. Masih banyak juga pengikutnya lagi. Tulis di Google Ustaz Cabul Riau muncul perubahan. Mungkin dia trauma bisa jadi anak-anak gadis semuanya dekat. ani ah, belajarnya harus paham sini sini dekat. Yang nenek-nenek jauhnya tak apa-apa. Pak Ustaz, tolong jelaskan kronologis turunnya surat Al-Ma'idah ayat 51 Apakah arti Aulia itu teman atau pemimpin? Nabi bersama orang Islam, satu geng kelompok Ada kelompok Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qaynuqa, Yahudi Khaybar Ada kelompok musyrik, ada kelompok munafik, tiga Musyrik, munafik, Ya ayyuhallazina amanu hayya rabbiman la tattakhizul yahuda jangan kau angkat yahudi wan nasara nasrani aulia apa arti aulia aliansi teman kongsi sahabat akrab orang dekat pemimpin kontradiktifkah antara lima makna? Tidak. Ketika saya angkat Bapak sebagai pemimpin, maka Bapak sebagai aliansi saya, Bapak sebagai orang dekat saya, Bapak sebagai orang teman kongsi saya, karena pemimpin adalah berkongsi dengan kita dalam urusan. Tapi terkait dengan agama. Kalau saya angkat anak buah saya, teman akrab saya, kau urus komputer saya, karena saya kaptek kau angkat saya angkat kamu sebagai penasihat bilang komputer. Itu tak masalah. Jelas batasannya. Wala ana abidun ma'abatu wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Berdiri. Tapi ketika saya angkat, kau saya angkat sebagai wali kota saya bukan baru. Orang kafir. Tak bisa. Wali kota punya kekuasaan. Dia yang akan mengatur rumah tangga kabupaten, kota, provinsi, APBD-nya dengan DPR-nya. Maka tak bisa. Wa mayyatawallahum minkum siapa yang mengangkat mereka menjadi pemimpin aliansi teman berkongsi fa'inna huminhu maka dia bagian dari mereka wah oh, ini kan masalah bupati gubernur wali kota tak ada kait mengait dengan agama orang yang mengatakan bupati wali kota tidak ada kait dengan agama ini jahil bodoh tak ngerti dia tanya bupati kalau takut tanya bupati aktif tanya yang udah pensiun tanya pak apa sebetulnya tugas bupati itu semua dia mengatur dari mulai perencanaan, pembiayaan, pengawasan, kontrol, semua. Maka agama akan hancur kalau dia pegang. Oh, Ustaz ini orang yang ekstrim. Nah, dia boleh jadi bupati, boleh jadi gubernur. Di mana? Papua. Tempat orang yang tak bercelana panjang pergi ke TK. Nah, sila kita. Tapi di tempat kaum muslimin mayoritas, maka dia tak dibenarkan. Islam yang mengajarkan aturan itu. Hadirin pengajian rutin tanya jawab Masjid Al Jihad Global Kamis 10 November Maghrib ke Isya habis itu tanya jawab bersama Ustaz Amr Sof. Masjid Al-Aqsa benar, kah masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Tak benar. Mana dalilnya? Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa masjid yang pertama kali dibangun?" Al-Masjidil Haram. Thumma setelah itu Al-Masjidil Aqsa Yang pertama kali dibangun Masjidil Haram Setelah itu Masjidil Aqsa Kampainahuma arba'un 40 tahun Nabi Sulaiman datang belakangan Lalu Nabi Sulaiman membangun Bukan Nabi Sulaiman membangun Nabi Sulaiman merenovasi Betulkah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Kaabah? Tak betul. Bangunan itu sudah ada sebelumnya. Lalu pada zaman Nabi Nuh datang banjir bandang. Datang Nabi Ibrahim dan anaknya merenovasi. Pak Haji Faisal Tomar membangun masjid Raya Anur. Tidak. Yang betul pada masa kepemimpinan beliau merenovasi. Mana buktinya? Itu tiang-tiang manusia. Jadi pahami dengan baik. Ustaz tolong ceritakan sedikit mengenai malaikat Harut dan Marut yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Manusia itu hebat, baik karena ada hawa nafsunya. Kata malaikat, malaikat itu kan baik. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan perbuatan yang baik-baik, tak pernah buat dosa. Malaikat itu ingin diuji kalau coba uji kami kasih hawa nafsu diberilah hawa nafsu kepada hauta bibabila hauta wa maut di suatu tempat bernama babil babil bukan bangka belitung babil itu babilonia irak maka diturunkanlah malaikat diberikan hawa nafsu lalu kemudian mereka tak bisa kontrol hawa nafsu tapi kisah harut wa maut ini ingat ada riwayat sahih tapi banyak juga israiliyat di dalamnya israiliyat adalah riwayat-riwayat dari Bani Israel Bani Israel itu siapa? cucu cicit orang Yahudi Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak Ishak punya anak namanya Yakub Yakub itu namanya dua satu Yakub satu Israel maka disebut Bani Israel anak cucu cicit Yakub ada yang baik ada yang tak baik yang tak baik membuat kisah-kisah roman-roman fiksi bahkan menodai nabi-nabi mereka katakan nabi aku berzina dengan anak kandungnya sendiri mereka katakan nabi Daud mengintip istri panglimanya mandi lalu dia panggil panglimanya suruh pergi perang setelah panglima itu mati diambilnya istri panglima itu nah, ini kisah namanya kisah model begini namanya kisah Israelian yang dibuat-buat oleh orang Israel apakah guru yang mengajarkan kitab Tauhid harus menghafal kitabnya Siapa yang mengatakan menghafal? Yang penting dia paham. Fakir Said Layuti. Orang yang tak punya dia tak bisa beri. Orang tak punya duit tak bisa kasih duit. Orang yang tak berilmu tak bisa kasih ilmu. Maka dia belajar dulu. Makanya guru yang sudah menghatamkan kitabnya dia ambil ijazah. Tuan guru, aku ambil ijazah kitab ini untuk aku ajarkan ke murid-muridku ya. Iyalah. Malam tadi saya dari Kuntu balik jam setengah dua. Apa kata Ustaz? dikutu coba Ustaz ijazahkan buku 37 masalah populer ini kepada santri-santri ini aku Abdul Somad menulis buku ini aku ijazahkanlah buku ini kepada santri-santri kalian baca, kalian pahami dengan baik kalau sudah paham, kalian ajarkan ke murid-murid kalian semoga menjadi amal soleh lah hendaknya ajastu kita bihala dijamii talamiri dijamii jami'i man sami'a anni berikan ijazah buku ini kepada murid-muridku kepada orang yang mendengar daripada aku Gunanya itu untuk apa? Supaya orang belajar ke guru. Imam Bukhari belajar ke siapa? Gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah belajar ke siapa? Ke gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas belajar ke siapa? Gurunya Abu Sinan. Abu Sinan belajar ke siapa? Gurunya A'raj. A'raj belajar ke Abu Hurairah. Abu Hurairah ke Nabi. Jelas gurunya. Orang sekarang enggak. Kau dapat dari mana? Langsung dari Nabi. Aku Google Nabi langsung. Luar biasa. Seorang berkata kepada saya bila berhaji kalau tidak ziarah ke makam Syekh Saman Al-Madani maka tak sah hajinya, ekstrim. Syekh Saman pendiri tarekat Samania, beliau penjaga makam Nabi zaman dulu. Lalu kemudian diberikan Allah karamah, karamah kemuliaan. Ziarah ke makam wali hukumnya tengok dulu. Pada untuk minta yang tidak-tidak bertawassul kepada Allah ikhtilaf ulama, tapi minta kepada dia bisa jadi syirik. Ziarah ke makam orang soleh mengingat mati tak salah tapi kepada ekstrim sampai siapa yang sampai haji tak sah jahil orang tak faham agama bagaimana menghadapi orang yang selalu berbicara hakikat hakikat hakikat ini orang tasawuf tapi ngaku-ngaku tasawuf orang tasawuf itu semua faktor orang tasawuf saya muafak yang memberi kita ijazah amalan-amalan kemarin yang diundang dari Suriah itu mursyid tarekat Syaziliyah tapi tidak jahil fikihnya mantap hadisnya dia berikan ijazah hadis arba'in anjlunia dengan arba'in nawawiyah di masjid uh, Ustaz Mustafa Umar masjid Nurul Hakim alim dalam bidang hadis maka dia tidak sedikit-sedikit hakikat sedikit-sedikit hakikat sedikit-sedikit hakikat sampai-sampai solat pun solat hakikat ayya ala salat sebentar ya pak, saya sholat dulu ke masjid iya, bapak tak sholat, nah, kalian sholat syariat aku hakikat aja, pejam mata ada selesai jahil jahil, kalau orang ma'alim seimbang antara syariat dengan hakikat, oleh sebab itu tasawuf itu al-sunnah wal-jamalah mengakui tasawuf Junaid al-Baghdadi dan tasawuf Abu Hamid al-Ghazali al-Ghazali sejalan antara syariat hakikat, tarikat, ma'rifat yang tinggalkan syariat meninggalkan syariat. Bapak tak wuduk, wuduk saya wuduk hakikat. Bapak tak solat, solat saya solat hakikat. Bapak tak puasa, puasa saya puasa hakikat. Nanti masuk surga, surga hakikat. Baru <laughs> tahu. Dalam surat Al-Waqi'ah terjemah ayat 6 menjadi tiga golongan. Ayat ke ketujuh golongan alangkah mulianya golongan itu. Ayat ke-6 golongan kiri, sengsaranya golongan itu. Kemudian golongan yang ketiga, seperti apa dia Pak Ustaz? فألهمها فجورها وتقواها حق باطل bengkok lurus tak ada golongan ketiga lalu kalau ada golongan yang ketiga innal munafiqin fi darkil asfali minan nar al-baqarah 5 ayat pertama orang beriman ayat 6 ayat 7 kafir 5 iman 7 kafir 8 sampai 20 munafik. Coba tengok banyak sampai 13 ayat untuk munafik. Nanti bapak pulang ke rumah bukan. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa yuzakkuuna wa yunfiquuna wal ladziina yu'minuuna bima unzila ilayka wa ulaika 'ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Beriman. Innal ladziina kafaru sa'un 'alaihim 'adzaabun 'adzaabun la yuqiimuuna khatam Allah ala qulubi wa ala sami wa ala basari wa syahadu wa ala kafir masuk ayat 8 sampai munafik begitulah kelompok selanjutnya tidak ada kelompok lain maka dengan datangnya fitnah-fitnah dajjal ini Allah mau menunjukkan ini orang beriman ini orang kafir ini orang musab-musab muzab-muzab muzab-muzab bina wain nazari la ilaha illa wa la ilaha illa ke sini ok ke sana ikut eka eh, ok ya, kanan kiri ok ke sini ok ke sini ok hati-hati kalau ada kawan itulah muzab-muzab di zaman Belanda dulu yang satu melawan Belanda jelas yang satu berpihak kepada Belanda jelas yang satu tak jelas maslahat kepentingan munafik makanya kata Syekh Abdullah Azam ketika kami perang yang kami bawa 10 peluru satu saja untuk musuh satu yang kami tembakkan ke musuh yang sembilan itu kami tembakkan ke kawan berbaju kawan isinya lawan Nauzubillah Ustaz, bolehkah di Facebook kita berdebat jika ada orang membuat statement Ahok tak bersalah dan dia juga tidak suka dengan aksi bela Islam padahal dia guru agama S2 UIN bolehkah Ustaz atau menyebut nama FB-nya mana tahu anda bisa meluruskan pemikirannya nama FB-nya Bil Haki Saputra guru agama sekolah swasta di Pekanbaru dan mahasiswa S2 UIN Suska boleh menyebut nama dengan tiga alasan pertama di pengadilan saat hakim bertanya benarkah si bulan bersalah mohon maaf pak hakim saya tak boleh sebut nama nanti saya masuk neraka boleh, karena di pengadilan. Dua, saat bertanya hukum, Pak Ustaz, ini hukumnya. Datang, dia bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, Inna Abba Sufyan, Rajulun Syahid, ada seorang laki-laki namanya Sufyan, orangnya pelit, minta ampun. Yang bertanya itu istrinya. Nabi menjawab. Yang ketiga, untuk menunjukkan orang jahat tentang kejahatannya supaya orang lain tak terpengaruh. Guru guru agama bisa sekuler liberal ini luar biasa wali-wali murid dikasih tahu kalau perlu ketua yayasan kasih tahu pak ketua yayasan ini guru NT ini harus dipecat kasih dia amaran kasih dia kalau tidak ini sudah merusak anak-anak kita menjadi liberal jadi sekuler saya pilih sekuler liberal pluralisme merusak sudah difatwakan oleh mui haram boleh berdebat Ketika mata-mata dari Spanyol ingin membunuh umat Islam, mereka tidak langsung kirim mata-mata. Mata-mata, apa pembicaraan orang Spanyol sekarang? Mereka sedang cerita tentang memanah, mereka cerita tentang berkuda. Jangan kita serang karena mereka masih kuat. Sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun. Mata-mata, apa kata mereka? Mereka sekarang sedang cerita nangis galau kekasih hatinya sedang beri asrang mereka sedang Jadi kalau anak-anak muda di internet masih cerita tentang masalah Islam, masalah jihad, masalah kafir, bagus. Daripada dia curhat di situ, aku galau hari ini. Tak bisa berpindah ke lain hati. Prek. Ini anak-anak muda yang begini, lah yang dihancurkan. Spanyol hancur gara-gara yang begini. Kalau Ustaz itu macam tak pernah muda aja. Saya pernah muda, empat tahun saya di Mesir, tak pernah saya pacaran. Kenapa tak dapat, tak dapat persaingan kita. Ustaz, apa hukum MLM? Haram. Bila bapak setor 6 juta, nanti bapak bisa mengajak 6 orang, bapak akan berangkat. Setelah bapak berangkat orang, nanti bapak akan dapat keuntungan. Bapak nanti akan dapat kartu warna ini, bapak dapat akan kelas ini, kelas A, kelas B, kelas C. Bapak akan dapat sebulan duduk-duduk aja dapat dapat, dapat dapat dapat. Dia tak kaji kalau aku tak dapat duitku yang 6 juta tadi kemana? Diangkatnya kita melambung, melambung, melambung, melambung, melambung, melambung. Nanti bapak akhirnya punya pesawat pribadi, bapak akan naik kapal pesiar, bapak liburan di Bali sekian, bapak libur ke Las Vegas. Dia tak cerita kalau aku tak dapat duitku yang 6 juta tadi kemana? Seribu orang ikut menyetor 6 juta, 6 juta kali seribu orang, 6 miliar, 6 miliar itulah yang ditumpukan yang ini. Yang menjadi bonus segala macam. Di situ letak ribanya, para gambling, ketidakpastian. Ustaz, tolong jelaskan tentang hadis Nabi penguasa yang mengatakan bahawa ada lima kepemimpinan fasid yang akan dilalui umat. Yang pertama Nabi, yang kedua Khulafa Rasidin, yang ketiga Raja Sultan Sultan Aab, Malikul Aab menggigit tapi masih berpegang pada Islam. Yang keempat Jababirah, penguasa yang zalim. Yang kelima khilafatul alamin min hajin nubuwah, lima masa. Di mana kita sekarang? Kita sekarang stasiun yang keempat. Zaman Nabi sudah lewat. Khulafa Rasulin 30 tahun sudah lewat. Abu Bakar Umar Utsman Ali 30 tahun sudah lewat. Masalah raja tapi masih berpegang kepada Islam agak menggigit sikit Malikul Am tapi masih berpegang kepada Islam Bani Umayyah, Bani Abbasiyah Kesultanan Turki sudah habis 1924 habis sekarang masa yang keempat Jababirah, penguasa-penguasa zalim tak peduli kepada Islam hancur semua Islam min hajat nubuah kelima hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Ustaz bagaimana sejarah pulang salib mereka mau mengambil Palestina Inggris Lionheart Richard berhati singa keras kata dia ini Islam sudah lama menguasai maka kita harus merebut mereka ambil mereka tak tahu bahawa dalam kekuasaan Islam tidak pernah ada orang Kristen yang ditindas sejak zaman Umar bin Khattab kapan Islam menguasai Palestina pada masa Umar bin Khattab kunci Bethlehem kunci Palestina dipegang oleh pendeta mereka saya hanya mau beri kunci ini kepada Umar bin Khattab dia mau tengok Umar bin Khattab itu gimana bentuknya Bayangan dia Umar bin Khattab itu pakai juwah dari sutra, pakai cincin emas, pakai gelas emas seperti raja-raja Romawi. Dia tengok gimana bentuk Umar bin Khattab. Dia tengok dari kejauhan ada dua orang naik onta, yang satu di atas, yang satu di bawah. Dia bingung yang mana Umar, yang mana Buddha, sama bentuk penampilannya. Rupanya Umar bin Khattab dari Mekah dari Madinah mau ke Palestina berdua saja tak bawa pasukan untuk mengambil kunci Palestina. Ganti-gantian. Umar di atas, budaknya di atas. Pas mau dekat pintu itu, giliran budaknya di atas, Umar di bawah. Umar di bawah. Ini Umar bin Khattab. Iya. Sejak Umar bin Khattab sampai perang salib, tidak ada yang ditumpahkan darahnya. Tapi dasar barat propaganda pun pada akhirnya umat Islam menang. Salahuddin Al-Ayyubi bertahan mempertahankan Masjidil Aqsa tidak dapat dipegang sampai pada akhirnya datang Zwimar. Zwimar seorang barat yang sangat misionaris barat yang sangat benci dengan Islam. Datang dia ke makam Salahuddin. Mereka tidak menyebut Salahuddin, Saladin, Sultan Saladin. Payah dia menyebut Salahuddin, payah. Jadi Saladin dia patahkan pedang di makam Saladin. Hai Saladin, dulu dengan pedang kami kalah, sekarang ku patahkan pedang ini. Sekarang kita berperang dengan pena, tulisan, buku, website, internet, brand wash, wash cuci, brand otak, brand wash cuci otak. Habis otak anak-anak kita tu dicucinya pakai Twitter, BBM, WhatsApp, internet. Maka harus bersaing dalam hal ini. Ini pertanyaannya bagi bahasa hakikat mau dites nih Ustaz bisa atau bisa lap belum putih ya Ustaz. Apa yang dimaksud dengan wanita dunia lebih baik dari bidadari dari bidadari surga? Siapa itu Pak Ustaz? Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mataiha, sebaik-baik perempuan al-mar'atu shalihah, perempuan yang salihah. Bagaimana sifatnya? Allati tu'inu ala imanihi, yang membantu iman bapak. Saya dulu Pak Ustaz tak rajin solat berjamaah. Sejak nikah sama istri saya dia, dia selalu nanya, abang ke masjid, abang tak solat. Kadang subuh saya dibangunnya eh, Pak Ustaz, pertama dipercikkannya air. Lama-lama saya tak bangun, disilapkan setimba Pak Ustaz. Allah titu'inu ala imanihi. Iman, ketika saya pulang ke rumah Pak Ustaz bawa duit satu koper apa kata dia bang kami siap dengan anak-anak ini makan sehari sekali bang tapi untuk masuk di neraka kami tak tahan walaupun sedetik begitu yang terjadi sekarang macam mana bang masuk neraka pun tak apa-apa lagi al salihah Perempuan yang salihah Kalau dapat itu lebih baik daripada bila dari surga Kenapa? karena bidadari hanya menemani di surga sedangkan yang ini menemani iman suami di dunia sampai kapan sampai mati Israel mencabut nyawa dialah yang membisikkan ke kita la ilaha illallah jangan pernah malu cerita mati dengan istri jangan segan ini yang baru-baru nikah yang anak-anak lajang cerita mati jangan cerita cerita mati jangan cerita cerita mati emangnya Israel mencabut nyawa pengantin baru tak bisa mati Maka saya pertama begitu uh, selesai nikah saya bilang istri saya, nanti kalau aku mati kau membisikkan ke telinga aku la ilaha illallah. Anak masih lama besar. Maka maunya istri itu membisikkan ke telinga kita la ilaha illallah. Kalau nampak kau nanti aku sakit dan mulai terbaring, kau bisikkan. Sekarang nanti sekarang pula kau dibisikkan. Mau cepat aja tahu hukum baca mus'ab saat salat tarawih? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tasa'alun. Menengok mus'ab apa hukumnya? Boleh. Mana dalilnya? Huzaifah maulah Aisyah jadi imam, dia baca sahabat Nabi. Abu Aw, namanya Huzaifah Maula Aisyah. Sudah saya tulis dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Download gratis di internet. 30 fatwa seputar Ramadan. Maula Aisyah namanya Huzaifah membaca waktu imam membaca. Makanya imam-imam yang ikut pelatihan ijmi yang dibuat oleh Pak Tengku Dahril profesor itu dikasih uh, meja kecil dengan Quran besar sehingga dia jadi imam bisa menengok tidak dipegangnya tapi dia tengok. Imam yang matanya terang. Kalau matanya rabun payah juga itu. Kalau menengoknya pakai Quran digital bisa. Bismillah, tapi HP-nya mati kan. Ini bunyi. Eh, Ustaz Somad. Sebentar, Ustaz. Sementara bacaannya belum pasti, Tapi dia ambisi mau jadi imam Apa hukumnya Pak Ustaz? Bagi yang mau latihan jadi imam Latihan pada solat solat yang tak bersuara Solat zuhur dulu Allahu Akbar Mantap imam kami jadi. Apa Apanya takbirnya mantap Udahlah agak berani Solat zuhur dulu bulan ini Bulan uh, November ni zuhur dulu Zuhur asar, zuhur asar uh, Untuk maghrib agak-agak lambat sikit Tetap takut disuruh orang jadi tujuh orang itu imam kami imam imam silent lah namanya. Imam yang solatnya diam banyak. Nah nanti barulah maghrib. Maghrib dulu. Maghrib ayat yang pendek-pendek. Waril wadu bi'alaihim wa rabbalin amin. Allah. Qul huwallah ahad. Baguslah. Jadi dekat rumah saya saya ketua masjid, masjid Ibadur Rahman Itu ada mahasiswa dua ha, Itu saya suruh jadi imam terus Jangan kita harus mau maju Ini banyak imam ini mau bertahan Sampai masjid dia mau jadi imam Sampai tak jelas lagi huruf pun, Macam kumur-kumur bunyi Letakkan lidah di gigi depan Sah Gigi itu tak ada lagi Saya bisa mohon maaf bapak yang disebut kalau kita sudah merasa tak layak, tak bisa, maka carilah yang orang layak. Kalian maju. Bapak Allah, kalian maju. Aku dah tak, takut aku rusak solat. Yang mau latihan silakan. Salah-salah sedikit maafkan, dimaafkan Allah. Regenerasi anak-anak muda, remaja. Ini remaja kita banyak yang mantap jadi. Ketika lahir kita tidak diakikahkan, tapi setelah dewasa boleh kita akikah boleh. Gimana caranya? Balik dari sini beli kambing. Beli kambing. SMS saya, saya datang insyaAllah. Kebetulan saya berangkat nanti jam 4 take off pesawat. Jam 21 baru ke airport. Saya singgah dulu ke rumah bapak. Apa dalilnya? Apa an-nafsi ma'adam abu hasan nabiyan? Nabi menghakikahkan dirinya sesudah jadi Nabi. Sahih hadisnya. Sahih al-Bani. Kata Syekh Nasrul al-Bani. Hadisun sahih hadis tentang akikah setelah dewasa hadis sahih. Bapak ibu yang umur 30, 40, 50 mau akikah, balik dari sini beli kambing akikah. Tapi jangan pakai marhaban. Sampai puluh minta ayun pula gimana? Kibar janji. Al jannatu wa na'imu sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubah Bagaimana status anak? Ada suami di rumah sakit. Dia cerita ke saya, Pak Ustaz, istri saya ini kalau pagi diambilnya tabung, ditampungnya maaf cakap susu ibu-ibu yang banyak. Ibu ada kelebihan susu ya, dicampurnya semua, dimasukkannya ke dalam. Ah, diminumkannya ke anak-anak. Mantap, bagus. Istri bapak buat itu ya, sudah lama dia buat. haram, haram, haram. Ya ampun. Tapi perbuatan ini baik, Pak Ustaz. Itulah pentingnya buat baik dengan dalil yang benar. Mengasih air susu untuk anak baik, tapi mencampur air susu banyak. Bengkasi banyak, dalam Islam kalau lima kali kenyang, khamsa radahan. Lima kali kenyang, istri saya menyusukan anak tetangga. Lima kali kenyang, maka haram anak tetangga itu nikah dengan anak saya. Namanya apa? Radahan. Hurriman alaikum ummahatukum haram kamu menikahi ibu kamu wa banatukum anak perempuan kamu wa akhawatukum saudara perempuan kamu wa ammatukum makcik dari pihak ayah wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa akhawatukum minar rada'ah haram menikah dengan saudara sesuai wa ummahatukum allati arda'nakum ibu yang pernah menyusukan kamu Memang asli, tak betul. Tapi kalau diaturnya, memang asli punya ibu tadi, lalu diberikan ke anak, lima kali kenyang, catat. Ini punya hubungan sesusuan. Harap ah, nanti menikah anak cucunya. Ustaz, apa hukum menjual daging kurban? Tapi uangnya dimasukkan ke kas sosial. Tolong berikan. Tidak ada jatah sosial. uang yang diambil dari kulit, dari kuku, dari bulu, dari tanduk mesti diberikan kepada fakir miskin. Haram hukumnya membelikan uang kurban untuk nasi kukus, untuk beli pisau, untuk beli kresek, untuk upah sebagai hadiah oke, okay. sebagai upah haram. Buka buku tiga-tiga tanya jawab seputar kurban. Apa boleh berselawat di dalam masjid tapi menggunakan gendang seperti selawat marawis? Bismillah tawassalna billah la la la la la Apa hukum main gendang di dalam masjid? Yang satu mengatakan tak boleh, yang satu mengatakan boleh. Yang mengatakan tak boleh apa dalilnya? Kata Nabi inna li hadhil masajid, sesungguhnya masjid ini tidak boleh kecuali hanya tiga. Salat, zikrullah, wa qiraatul Quran. Yang boleh di masjid ini hanya tiga Solat, zikir, baca Quran Lain daripada itu tak boleh Ini yang mengatakan tak boleh Yang ini mengatakan boleh Apa dalilnya? Nabi duduk Di belakangnya Aisyah Aisyah mengintip dari celah telinga Nabi Apa yang ditengok Nabi? Habasyah Orang-orang berkulit hitam Habasyah, orang Habasyah Ethiopia Sedang menari di dalam masjid pakai tongkat pendek Tarian perang Hiburan sekaligus tarian perang itu dalil mereka yang membolehkan. Dalil pertama. Dalil kedua. Ada orang nikah diam-diam. Lalu kata Nabi, A'linu hadar nikah. Kalau kau nikah, jangan nikah sini. Jangan diam-diam saja. Umumkan. Wajah Wajahanu fil masajid. Buatlah nikah itu akadnya di masjid. Wadribu alaihi bin dufuf. Pukulkan gendang. lempang, kelempung, lempang, kelempung, lempang, kelempung. Pukulkan gendang. Ini dalil mereka yang membolehkan. Ustaz pakai yang mana? Saya tak pakai ini, saya tak pakai ini. Saya cari jalan tengah. Setelah melihat fenomena Maulid Nabi Isra Mi'raj, memukul gendang istri orang di depan suami orang. Gendangnya biasa aja, lipstiknya dua inci. Berikut ini grup ibu-ibu rebana. Suami orang menengok bini orang di dalam masjid pakai makeup celana sempit. Tapi kalau rebana ini dihilangkan, nanti acara mengayun anak, marhaban dia hilang solusi jalan tengah win-win solution ibu-ibu tetap pukul gendang jangan dalam masjid di emperan masjid masjid Ar-Rahman ada emperan ya masjid kita tak ada emperan masjid Ar-Rahman masjid Raya masjid Sahabudin masjid ada emperan ah, di emperan itu lah grup nasir silakan lagu berapa lagu pukul bagus tradisi Islam tolak al-badru alaina lagu macam-macam lagu beda Israel segala macam jalan tengah jangan pakai ini yang yang mengharamkan segala mutlak jangan itu tak bijaksana karena seni itu kalau dibunuh nanti muncul keyboard tunggal yang racun kucing garong menggantikan nasib-nasib ini nasib islami bagus tapi mengatakan mutlak boleh di depan orang kita niat masjid ikhtikaf tiba-tiba mendengar ribut-ribut menengok bini orang menengok anak orang anak gadis orang mukul ah, yang paling bagus dalam tengah di emperan teras selasar saya punya perusahaan dipakai dipinjam orang lain untuk ikut lelang. Komitmen fee 2,5% nilai kontrak. Dalam proses lelang teman saya mem memasukkan beberapa dokumen yang dipalsukan seperti invoice bukti alat walaupun yang membuat dokumen ini bukan saya tapi saya tahu itu benar pertanyaan haramkah uang fee itu man rasyana falaysa minna siapa yang menipu kami maka bukan golongan kami hadis itu mengandung ancaman jika dalam hadis ada ancaman maka menurut ilmu usul fikih al wa'id lil haram ancaman at tahdid itu mengandung makna haram andai pun tak sampai kepada haram paling tidak syubhat putih hitam wa bainahuma umurun mustabihat kesamaran samar faman ittaqas subhan siapa yang menjaga diri dari subhan faqad istaqara ali dinihi wa ardihi dia sudah menjaga kehormatannya kita selalu minta wa barakatan fil rizqi minta jauhkan dari rezeki yang tak berkah maka bapak ibu kalau mau menjaga rezeki berkah anak baik ibadah baik istiqamah makan halal makan halal dari duit duit duit yang jauh dari subhan dan haram jauhkan Allah mengrina bihalalikan harami Cukupkan kami dengan yang halal Sehingga kami tidak makan yang haram Apa hukum memeriksa kandungan Dan melahirkan dengan dokter laki-laki Anak saya laki-laki Istri bertanya Kita kira dokternya nanti siapa Saya suruh cari dokter perempuan Cari dokter perempuan Alhamdulillah dapat dokter Sri Andai tidak ada dokter perempuan Tak dapat lagi Darurat Ad-darurat tubi'ul mahzurat orangnya amanah jamaah kita jamaah kita ada SPOG spesialis kandungan rajin mengaji amanah murni profesionalisme kerja tidak ada sakit seksual dan tak ada dokter perempuan daripada kita pergi ancamannya mati maka boleh abdarurat tubihul mahzurah usahakan dokter laki-laki anak Pak Ustaz, anak saya pakai dokter perempuan apa hukumnya jika kita bekerja pada tempat yang bukan keahlian kita Contohnya PNS yang berdasarkan teknik ditempatkan dinas mengurusi ekonomi. Idza wasilal amru ila ghairi ahlihi. Kalau ditempatkan orang bukan pada ahlinya, fantazir saat tunggulah kehancuran. Laporlah ke atasan, Pak, ini bukan bidang saya. Saya tak cocok di sini. Tolong cari kerja yang bagus. Job description, pembagian kerja yang baik. Andai kita tak ada kuasa, dipaksakannya juga di situ, maka kalau kita kuat keluar dari situ. Tak bisa kuat, tak bisa maka dalam keadaan teraniaya berdoalah kepada Allah supaya diberikan Allah kerapangan di tempatnya tempat yang baik Malah tak dapat ditolak untuk tak dapat diraih karena doa bapak tadi makbul tak berapa lama mati atasannya. itu Alhamdulillah hmm. apakah dapat dihitung satu rakaat apabila dalam salat jamaah kita masuk tapi belum sempat baca al-fatihah tapi imam sudah rukuk kalau kamu dapat imam sedang rukuk ikutlah rukuk tapi jangan lupa takbiratul ihram masuk ke masjid imam sedang rukuk Allahu akbar Allahu akbar dua takbir pertama takbiratul ihram kedua takbir intiqal Dapatkah dia satu rakaat? Dapat. Mana dalilnya? Man adraka raka'atan faqad adraka salat. Siapa yang dapat rukuk maka dia dapat satu rakaat. Bagaimana dengan Fatihahnya? Al-Imamu Junnah, Imam penanggung jawab. Faqiratul Imam, Qiratul Mahmud. Bacaan Imam sudah mengkoper bacaan Mahmud. Tapi jangan gara-gara ini masbuk terus dia tanya. Apa hukumnya Ustaz? Seorang hamba Allah dapat penyakit sampai ingatannya hilang. Dia tak dapat mengingat bacaan solatnya. Sehingga dia tidak solat. Jangankan bacaan solat. Solat tak wajib. Rufi al qalam an salasatin penanya diangkat tak mencatat tiga anin naim hatta yastatis orang tidur sampai bangun anis sabi hatta yatalin anak kecil sampai akil balik anil majnun hatta yafik orang gila sampai sembuh anak kecil orang tidur orang gila orang pikun penyakit demensia dimensi manusia demensia amnesia yang paling tinggi amnesia tak ingat sama sekali tak ingat duit tak ingat rumah tak ingat tak ingat Bini orang ingat ya Dimensia ingatnya cuma 20 jam 20 jam ngobrol ya besok lupa lupa Bapak ibu yang tak ingat isi pengajian hari ini itu dimensia Nah kalau ada orang tak ingat sama sekali Apa yang dia baca? Dia baca rukunnya sudah Al-Fatihah Al-Fatihah pun dia tak ingat Dia baca seagak-agak ingat dia di tengah solat tu dia lupa maka dia tidak mukallaf makna mukallaf balik berakal balik dia sudah umurnya sampai tapi tak ada akal maka dia tidak wajib jangan paksa mak kita ayah kita yang sudah 70 80 kita paksa solat kenapa bapa keras betul maksa dia Cuma lah saya tak keras pak saya dulu dia di paksanya maka saya paksa dia sekarang tak, bukan begitu cara bapak di akhir zaman ini saya pantau di hari Jumat banyak umat Islam tidak mau sholat Jumat. Orang yang sedang kumpul laki-laki banyak di jalan raya. Mereka sholat di pasar-pasar tapi orang jual beli. Di Aceh ada namanya wilayah Hisbah. Saya baru pulang dari Malabo. Aceh ada namanya wilayah Hisbah. Satpol PP dibagi dua. Satpol PP yang mengurus masalah ah, konvensional, Satpol PP Syariah diberi nama Wilayah Tul Hisbah, WH namanya wilayatul hisbah hari Jumat kontrol toko yang buka ini siapa yang bisa membuat ini satpol pp kita ada tapi kalau satpol pp diminta pimpinannya tak bisa kami tak bisa buat pak ustadz kenapa tidak ada payung hukum yang membuat payung hukum itu siapa dpr yang mengangkat dpr itu siapa kita maka kalau kita mau baik ke depan ini bisa teratasi dengan apa dengan payung hukum yang dibuat DPR. Nanti kalau datang calon anggota legislatif ke masjid kita, pilih saya, saya akan kasih karpet. Kami tak perlu karpet, kami tak perlu melampu. Yang perlu kami tekan kontrak. Pertama, kalau anda dari DPR, masukkan pelajaran agama Islam ke sekolah umum. Sanggup? Kedua, tolong buatkan WH, wilayah Hizbah, Perda Syariah. Kalau bisa kami pilih, kalau tidak kami cari yang lain. Janganlah kita mau dibodoh-bodohi dalam masalah itu. Mantaraka salat, siapa yang meninggalkan salat tahawunan bukan karena uzur syar'i, karena menyepelekan. Tawa Allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya tak masuk hidayah walau sedikit pun. Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati terkunci, telinga tersumpit, mata tertutup. Hadis. Nauzubillah. Azab di atas Allah. Apa hukumnya Ustaz orang marah kepada kita apabila kita ayah dia, kita ajak dia wirid pengajian. Orang yang diajak sholat marah, diajak wirid marah, itu setan. Karena hanya setan saja yang marah. Pak Ustaz, masjid kami mikrofonnya tak bisa keluar. Kalau dikeluarkan suara mikrofon datang dia bawa perang panjang. Itu orang mesti dirukyah. Karena setiap dia dengar azan, setannya naik. Ayah, salat. orang mesti diikat. Ini orang tak waras. Kalau dia PNS, itu atasannya mesti dikasih tahu. Itu pegawai bapak sudah tak betul isi kepala otaknya. Dia mesti dibawa periksa ke rumah sakit jiwa. Sedangkan panggilan Allah aja dia tak mau. Apalagi panggilan orang. Tapi kerana dia materi, zahirnya sehat, batinnya sakit. Maka orang seperti ini sakit mental. Inilah yang punya jabatan, punya kekuasaan. Apa tak kacau balau kita? Apa hukumnya Ustaz? Apabila imam, syukran apabila imam lupa rokok sedangkan laki-laki semuanya tidak ada mengingatkannya dengan ucapan tasbih lupa imam turuku rupanya makmum itu pun lupa semua. bagaimana kami yang perempuan innamat tasbih kulit nisa tepuk tangan bagi perempuan kuat bukan begitu tepuk tangan Maka imam itu paham Kalau dia dengar tepuk tangan Jangan dia sangka ada orang nonton bola Oh aku salah nih Makanya dibuat pelatihan imam Innamat tasbih kulit nisa Bertepuk bagi perempuan Sedangkan laki-laki subhanallah Jangan lupa sehabis solat Jumat tidur Anas bin Malik berucap, kami dahulu bersegera pergi solat Jumat, kemudian kami tidur siang. Apakah benar hadis ini? Hadis Qailulah. Qailulah tidur siang. Saya tanya dokter, Pak dokter, apa yang bagus untuk saya ini? Suplemen kah? Madu buka, Yang paling bagus Ustaz tidur siang. Agak setengah jam pun jadilah. Nanti Ustaz bin malam jangan terlalu lama tidur. Habis isyak tidur tidur yang paling bagus malam jam 8, 9, 10, 11, 12, 1. Jam 1 bangun. Lalu kemudian tidur siang. Orang zaman dulu kerja bertani. Subuhnya dapat, kerjanya dapat, pulang dia jam 1 salat zuhur, habis itu dia tidur siang. Anaknya dapat perhatian, istrinya dapat perhatian, kerjanya dapat, dunia dapat, akhirat dapat. Orang sekarang enggak. Berangkat kerja jam berapa? Jam 4. Subuh tak solat. Zuhur tak solat. Asar macan. Oh sorry. Badan sakit. Dunia tak dapat. Akhirat melarat. Ketika Nabi Muhammad mau meninggal. Malaikat Jibril menampakkan wujudnya. Betul gak Pak Ustaz? Jibril menampakkan wujud pertama di dalam gua Hira. Tapi Nabi tak melihat bentuknya. Hanya makhluk yang besar sampai aku sesak nafas jahdu balaghanil jahdu aku susah bernapas. pertama yang kedua waktu nabi pulang nampaknya jibril duduk antara langit dan bumi di atas kursi yang ketiga datang jibril bertanya iman islam ihsan iman islam ihsan duduk didekatkannya lututnya dengan lutut nabi itu asli bentuk manusia rambutnya sangat hitam bajunya sangat putih tapi tak ada orang kenal setelah dia pergi nabi bertanya kepada Sahabat, tahu tak kalian tadi itu siapa? Tidak. Umar, tahu kamu tidak? Umar bin Khattab tak tahu itu siapa. Apa kata Nabi? Jibril atakum yu'allamakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi itu datang Jibril mengajarkan kamu tentang agama kamu. Tengok. Umar saja tak tahu. Tiba-tiba lihat Eden sama Ahmad Musadik tahu Jibril. Bentuknya macam siapa? Macam Dihyah Al-Kalbi. Ada sahabat Nabi namanya Dihyah Al-Kalbi. Pas wajahnya macam itu. Empat. لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى Nabi melihat bentuknya yang lain di Sidratil Muntaha empat itulah. Yang tiga ini kecil, yang empat itu nampak di Sidratil Muntaha. Uli ajnah hadin masna wa sulasa wa makhluk yang bersayap masna dua wa sulasa tiga wa empat. Anda diletakkannya sayapnya di ujung sana, maka di ujung dunia sana. Patutlah dia tak pernah menampakkan di dunia, karena tak muat dunia ini betul Jibril AS. Maka nampak di ufuk. Laqad ra'agu nazar surat al-waqiyah. Laqad ra'agu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Kertas terakhir. Saya mempunyai investasi surat berharga berupa saham. Nilai sahamnya sudah mencapai nisab. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat? atas saham saya. Pertama masalah saham. Jika di dalamnya ada tiga unsur, gharar, gambling, ketidakpastian, rish, tipu, zul, aniaya, haram. Andai dia termasuk jenis yang itu haram, benda haram tak bisa dizakati. Saya mau zakat nih Pak Ustaz. Zakat apa? Podcast SDSB, togel, haram. Inna Allah ta'ibun, Allah suci, layak yakmilu li Oke, selamat dari yang tiga, andai halal, maka tidak mesti benda benda bernilai bendanya tak ada nilainya ada bendanya sedang di alam gaib tapi nilainya ada kapan dia bernilai catat mulai bernilai hari ini tanggal 5 Safar 5 Safar 1438 saya punya nilai 42.500. Dari mana 42.500? Dari 85 gram. 85 gram kali 500 ribu sama dengan 42.500. 42.500 tanggal 5 Safar 1438. Pas 5 Safar 1439 genap. Berapa? 100 juta. Keluarkan zakat 2,5 persen. Begitu cara mengeluarkannya. Itulah kaji kita sungguh ini. Kita doakan saudara kita yang sakit disembuhkan, yang sedang ujian diluluskan, yang mau nikah diterima pinangan yang menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang sakit disembuhkan, yang meninggal dunia disyukurkan rahmat. Ala hadhihi niyyah al-fatihah. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta والمغضوب عليهم ورب العالمين آمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته segala dosa kami ampunkanlah ya Allah wala aiban illa satarta segala aib cacat kami tutupilah ya Allah wala musafiran illa wasalta yang akan musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah wala maridan illa syafaita yang sakit berikan kesembuhan ya Allah wala mayitan illa rahimta yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah wala aziban illa zawajta yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya ya Allah wala dainan illa qadaita yang lebih berhutang sunaikan hutangnya ya Allah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fi asalah saudara kami yang ada hajat segala hajat dunia dan akhirat baik hajat itu dan engkau ridha pada hajat itu illa qadaita wa yassartaha tunaikan dan mudahkanlah ya Allah Allah mansur ikhwanan al-mujahidin Bantu saudara kami yang sedang berjuang Allah mansur man nasaradin Tolong saudara kami yang menolong agama Waqtulil kafarat al-musyrikin Inakan orang kafir dan al-musyrik Wadamir ada'aka ada'adid Binasakan musuh engkau, musuh agama musuh kami semua ya Allah Allah masyadid samla umafarid jama'u maja'alu finuhurihim Pecahkan persatuan mereka bubarkan barisan mereka matikan mereka dalam keadaan yang sesakit-sakitnya. Allahumma liqami fa'innahum layang lamun. Adapun saudara kami yang tak tahu, berikan dia pengetahuan. Berikan mereka hidayah supaya mereka menjadi tahu dan beriman, beramal saleh. Ya Allah, Allah khutim lana bi husnul khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alayna bi su'il khatimah.